to wa fada'iluha an kare farillai sai mu sunnoni sai mustahabbai eh karanta surorin ko wani abin in ka tsaya a wayannan surorin kurkunan su kan san ma'anarsu sosai eh to in ka san ma'anarsu sosai ka tsaya gare su ya fi kai wanda baka iya ba amma babu sura wadda an ka kayyade aka ce kai wance sai dai ana son an ce abin nan in liman eh, abin nan eh, bai san waɗanda abba ya gare shi ba ya gajarta karatu ya yi kamar eh, abin nan wasu sama'i wa tarihi wa shamsi misali an ka ce ka

Eh, in shi ne an ka ce abin nan katilhu huwa shaitan amma idan abin kai mai sallah ba kai laifi ba ka ta inda ya kamata ba mai bi gaba gare ka amma idan kai ka koma ga hanya kuma akwai wurin zama ka bi kai adda laifi mm. kamar yadda muke a cikin sabu a nan mm. wanda yana dama mm. ya riga ya idar da sallar shi yana sauya kawai to wannan yana cikin ya riga ya za ka ya tashi bayan an gama lokacin da ana nafila eh, to ai wannan ya zan shi dai shi ma ya zan shi kadai in ya zan abin akwai yadda zai ya ba mutane hanya ya fi sauki wato anan shi ke da eh, eh. a wannan eh su mai sallar ba don shi ya fara inda mutane za su bi saboda haka wato in kana son kai nafila ka kara gaba inda mutane ba su bi ka ba su hanya eh? masu boki ne wannan sai ka zaga kenan eh. eh. a ba sai ya san ma'ana sallah ba sura ba ko bai sani ba domin kaga in kace sai mutum ya san ma'anar masura da yawa za ka ce salloli ba su da kyau ko don ba mu san larabci ba in dai mutum ya iya ya karanta ya koyi labzi ya iya to abin nan akwai sallah sai dai mai fahimta ba ɗai yake da wanda bai fahimta abin da yake yi ba wannan yana karatu ya san abin da yake karatu kana haɗa shi da wanda bai sani ba hmm, saboda aka sai ta kokarin koyo hmm. Hmm. ƙara min bayani to wato na an fara sallan magariba eh to an samu na biyu hmm. sai imam biyu ka a biyu dai eh wato da ka tashi kai kuma za ka cika za ka rama ta farko ka kayo ta ka zauna kai ta hiya to sai ka sallama babu badiya kanka domin li'in ƙari ne wanda yake zama bayan limam ya tilasa ka gayi eh? babu badi hmm. waccan ta hiya ba ta aka bace liman ya tilasta ka gayinta eh, eh? to a eh. hmm. hmm. kuma ba wani wuri sai bayan hmm. kuma yana gudu cewa kada wani abu ya faru ga eh. to zama ga sahun wato cewa da an kai ana son sahu na farko ya nuna ana son ka taho da wuri-wuri amma kuma ko ka taho da wuri-wuri ya kamata kowa ya san wurinsa don an ce يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين أوتوا العلم آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات wannan ya nuna kenan ko cikin mazauni mutum ya san wurin zaman shi ka gane ko ka taho wurin zama ko ka yi taho da wuri-wuri akwai wurin da yake ya kamata ka san ba naka ba ne tunda Allah ya wurin wannan sura tana karantar da majalis hmm. sannan kuma an ce har ma in wani to yace a matsa masa a matsa masa don ya samu shiga amma kuma an ce ya rafa'u Allahu alladhina amanu wal ladina utul ilma darajat hmm. ashe kenan kada ka zauna kada ka ce a matsa ma inda ba wurin zaman ka ba ka gane eh kowa da nasu wurin zama hmm. kowa da ya san wurin kowa ya san wurin sa eh to abin nan wato idan mutum ya taho ga aikin sallah idan ga aikin sallah mutum ya samu wuri gaba babansa ya taho yana son ya zauna wannan gaba ba zai bashi ba ba iya ka baban ka ba to ba ka zama baya don ka ba shi gaba ya kasance ba da ilimi uba na shi ilimi to wannan daban kun gane ko to wato abin da ya shahi addini babu ba a gabatar da kowa sai dai wanda ya hika ga addinin nan to na shayin tablafa gabanin gabdiya gabanin eh to sai ta zan badiya kenan hmm. to wa fada'iluha mustahabban sallah babu ul daina inda al-ihram mutun ya dauka hannu a lokacin da ke yin kabbar harama Allahu akbar wata ma'anar ta kamar abin ya Allah ina cikin kun san mutun yana cikin ruwa yana neman mai kama shi wata kamar yana nema Allah ya tsamar da shi daga zunubin da yake ciki kun fahimta ko hatta tuqabil al-udhnayn hasu daidai da kunnuwa Allahu akbar wato ko yayi nabid ko ragib ko rahim, duk wanda ya tsaye wa qaulul ma'mum wal fadhi da fadin mai bi kuma da mai sallah shi kadai rabbana walakal hamd rabbana walakal hamd kun fahimta wato in ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd in kai ɗaya ne amma in limami ne sami Allahu liman hamida sannan mai biya ya ce rabbana wa lakal hamd amma mai sallah shi ɗaya duk sai ya haɗa su kuma babu shadda kada mutum ya ce amin wasu na faɗin haka nan amin babu haka nan abinda ake cewa amin ma'ana shi Allah ka karɓan muna kun gane? Eh. Eh. Eh, ba saba da akwai riwaya ko liman na cewa don akwai cewa wata wanda cewa amin ta yi daidai da ta limani, ko ko ta yi daidai da ta mala'iku wato ana gafarta masa wannan ya nuna liman na faɗa kenan eh. Hmm. Eh. Musa alaihi salam shi an kawo fara saukan ma'ita ita Musa alaihi salam shi an kawo fara saukan ma'ani amin ka gane eh? ah, abin nan ibrananci ibrananci shi ne din eh, ba hamza abin nan ko abin nan kanawa ba sai su ce Bakar ba <laughs> to ba abubakar da ke ba abubakar eh? a mm, abin nan in mutum ya ce a aula bai kai makaruhi ba amin bai kai ruhi ba haɗi bayyane amma faɗi asirce ya fi asirce eh gaba ɗaya suke faɗa <coughs> to mm. babu wata niyya sai dai eh, mustahabbi ne in yana iyawa ya eh, du'a ul istifta subhanakallahumma bihamdika تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سنة كام كراتم فاتحة to niyyar cikin zuciya yake wala ya kulu hal imamu limami ba zai faɗi abin ba illa fi ƙira'atis sirri sai ga karatun asirtawa والتسبيح ruku'i الركوع هكذا kuma mustahabbi ne a yi tasbihi cikin ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdi hakanan abin nan cikin sujuda subhana rabbiyal ala bihamdi du'a fi sujudi da yin addu'a cikin sujuda addu'a wadda cikin sujuda kana yin wadda ka ga dama kuma kana yin wadda an ka ruwaito ya fi Allahumma inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li ko kuma ka yi tasbihi Mm. Mm. faghafir li to banga inda an ka yi ba sai dai tasbihi an ka ce sau uku mm. Eh? a'a ka koya in an hita Hmm. ka samu wani ya koya ma kun fahimta ko to ga hadisi an ce cikin abin nan cikin ruku'i ku girmama ubangiji saboda haka ba a yin addu'a cikin ruku'i amma su sujuda an ce fashtahidu fihi min addu'a ku tsananta cikin addu'a faqaminun an aw haqiqa an yusajaba lakum wato an abin nan yana cancanta za a karɓa muku lokacin da mutum ya addu'a cikin sujuda to mu ci gaba a ofe sujudi ko Wata wa tadwilu liqira'ati fi subhi ana son tsawaita wa karatu ga sallar asuba kun fahimta ko Wata tsawaita wa karatu yundabu an kuna an qira'atu fi su subhi min tiwalil mufassal wa huwa min al-hujurati tun daga abin nan ya ayyu alal murta murtada bisa ga manzanci wanda an ka yarda da shi ila abasa wato wannan tsakani kenan na ake son karatun asuba ya zama wa amal qira'atu fi salati adh-dhuhri fa bi nahwi al-qira'ati fi subh shi ma dogon karatu fa takunu minan min tuwalil mufassal daga kenan hujurat zuwa abasa wa huwa li ashab wa ibn habib na duna zalika abin da ya kasa haka nan kadan wa huwa li malik wa yahya yahaya wanda ya rubuta muwatta daga malik kun gane to wa wata ha da gajar ta karatu fil asr wal maghrib wato ga magariba da isha ana son gajar ta karatu wato abin nan kamar mutum ya karatu daga wadduha wa huwa min ad-duha ila al-khatm sune kasarul mufassal daga suratul duha zuwa birabbin rabbin nas kun fahimta ko Wata wasu wa tawassutuha wa karatu fil isha'i ga sallar isha'i wata abin da wasu da shi kuma daga abasa eh, daga abasa zuwa wa duha gashi nan wa huwa min abasa ila duha to eh liman yana karatu wanda yake bayyana, eh. sai ya je wani sai tsaya ya kasa wucewa cikin mamu wani yana iya tayar da shi eh in ya buwaye shi ya ruku'i ko ya bar wannan ya yi wanda abba ya gare shi in ya kama sura ta buwaye shi ba ta ya kama wata eh, in ba fatiha ba fatiha kan tilo sai an gama ta koda da koda rike da qur'ani kun gane idan ta buga idan ta buwaye shi din hmm. ya je ruku'i hmm. akwai kabla na ko ba babu matukai yayi wani karatu ko aya guda ya karanta cikakka shikenan Eh. wata kunu suratul ula qabla saniyati kuma ana son sura ta farko ta zan gabanin ta biyu ga tartibi kada ka karanta tabbat yada sannan ka karanta qul ya ayyu sai dai ka karanta qul ya ayyu sannan ka karanta tabbat yada domin ita a kasa gare ta kenan kun gane wannan babu komai hmm. ka karanta alamtara kaifa sannan abin nan li ilafi da misali yanzu kamar wala eh, eh. eh. kuma misali firka a'a sai dai ana son in ka karanta tsura kuma mm-hmm. wata cizan wadda za ta bi mata ta kasa ta tsawo wa'ad wa min ha. saboda haka wanda ya karanta suratul asr ga raka'a ta farko ko zai karanta ta biyu kada shi zan raka'a ta biyu tafi tsawo ga raka'a ta farko kun fahimta an hisan ta farko kenan tafi tsawo kuma idan mutum abin ya yi irin wannan ya karanta wal sai ya ja karatu wal inna li lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحج وتواصوا بالصبر kun ga in ya ja in ya kama abin nan wailin likulli humazatin lumaza allazi jama'a malahu wa addada ya hasabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil khudama ma adar wannan yayi yawa kwarai in dai abin nan yayi yawa abin nan ya hito ya kama wata wadda aka jera Hmm. Hmm. a'a wannan ya dau ya ya juya kenan hmm, sai dai ya karanta inna ta na ya karanta kulhuwan lahu in ya so ya ja ah, inna ta na ya gaggauta da kulhuwan lahu eh to ne ai don haka mun ka taru don mu iya kullum addini koyonsa ya fi muhimmanci da aikata shi yin karatu gabanin yin aiki don kuma abin nan qur'ani ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wa saghfir li A ce sai ka sani ta kun sannan za ka yi mhm. a unguwanmu akwai masallatai eh. amma sai muka ji ba mu amince mu bi to ku gaya musu abin nan su fita kusa wasu waɗanda kun ka ke ma to shi kenan hmm. Allah ya shirya da mu gaba ɗai hmm. kana da tambaya to yi tambayar kamar tambaya na ni da nan zan samu mana hmm. ya samu raka da shi. Eh. Eh. haka ake yi babu wani abu da za ka yi sai dai in kayi naka kure kuma ka gane? to hmm. musulmi ya halatta sa wando dogo yana jan kasa ko wani dan tuwahi a'a jan kasa na tuwahi ko wando ko riga duka ba da kyau to wato zai kai haram in zai kai ga kwashi kasa ya kwashi abinin ƙazamta hazarai da zai bata masa sallah wato abin tuhon mumini ba zai wuce abin ba zai saukar abin nisu sa kai in ya tsawo ya kai ga abin idon sa'awu don mu ci gaba eh, na ne ma'aluma. hayatul fi ruku'i da sifa wadda an ka sani cikin ruku'i wato sifa wadda an ka sani cikin ruku'i shine wato ka aza hannayenka tafunanka akan guwayyunka kuma ba za ka bankare abin nan kafafunka baya ba yadda kana yi kana hutawa bayanka da wuyanka da kanka su zan kusan layi guda kun fahimta ka buɗe abin nan hannayenka har shi zan yana yiwa a gan abin nan hamatarka da yana ba don tuha ba wannan ga namiji amma mace son ake yi ta mammatse jikinta ta game abin nan hannayenta kun gane? eh akwai waɗansu kuwa sukan zauna kamar zaman tafiya ce da sun yi dukkanin ne kamar zasu mai makaruhi ne haka nan ta ina ne wasu juli wal um, kuma da sifa sananna cikin abin nan cikin zama cikin sujuda haka nan ga zama shi ma wata mutum ya kai ga duwayensa a kasa shi ne ibda ya hiya zauna akan abin nan guwai zuwa bisa kawo wal qunutu sirra haka nan ana yin an so yin qunuti a sirce wato kablar ruku'i gabanin ruku'i ko kuma in mutum ya manta bai kablar ruku'i ba yana iya bayan ruku'i kun gane ta wa ba da surati kuma na zama bayan sura ba a yi sai an kare sura wannan fi thaniyati subhi ga raka'a ta biyu ta sallar asuba kawai wa yajuzu ba da ruku'i yana halatta a shi bayan ruku'i in mutum bai yi ba gabanin ruku'i waddu'a ba da tashakkudi sani haka nan yin addu'a bayan tahiyya ta, ta, ta, biyu kamin mutum ya sallama ana son ya yi addu'a akwai wadda an ka ruwaito ga abin nan ah, wadda an ga abin nan kama cikin risala ya ce ashadu an nan ladhi ja bihi muhammadun haq wannan jannata haq wannan nara haq wannan annas ta ataytu la rayba fiha wannan lahai ba su Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun nabi wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka sannan kuma za a yi za yi wannan addu'a wata ya mun bis salami hakanan damanta ga sallama ga liman ko abin nan assalamu alaikum cikin sallama guda ga liman ko mai sallah shi kadai amma mai bi duk gaba ɗaya ke karkatawa ci assalamu alaikum ga ga sallama shi ta farko wata hadiku sababa ta fitta shahudi kuma lokacin da mutum yake tahiya wato zai yi kullin tis'in abinda ake tis'in kun yan yi haka tara ko tara to ga wannan sihiri tis'in kenan ko to wato sai ka aza shi gehen ka yana dibin huskarka ka kana motsa shi wato kudu da arewa wannan yana sa ba za ka yi mantuwa ga sallarka ba ko kuma ka bashi tsaye haka nan kana ishara Allah guda ne kun gane to ina ne wato ba haka ake yi ba wa yi kurahul ana karhanta um, waiwaya cikin sallah inda mutum bai ba da baya ba wato ya dora waige-waige kun ga wato kenan wannan ya nuna bai da natsuwa hmm. amma idan mutum ya juya gaba ɗai to wannan ya yanke sallar shi wata da milul ne haka nan wato mu koma makaruhai kenan abubuwan da ba a so hmm. wato waiwaya cikin sallah makaruhi ne wata ga milul ne mutum ya runce idanunsa makaruhi ne kamar addu'ar abinan kirista da yahudu Ba don haka ba a runtsewa don kada a yi koyi da su to a inda aka ce idan muna mu duka da ne wannan ai lalura ne eh. wal basmala to haka nan mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim ya kama karatun fatiha ah, abin nan makaruhi ne wa ta'awudh ko ko ta'awudh billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim domin ba ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin haka nan ba da yayi kabbar harama sai karatu Idan haka yace fil faridati wa yajuza na fi nafil amma in ga nafila ne ya halatta kun ya halatta mutun yayi su mm-hmm. ana yi da sura an an ruwaito cewa wanda ke karanta eh, qul ya da qul huwallahu ba zai ciwon hakora ba wannan sura ne ko ba sura ba eh, eh. wato asalin a ce ba a aza sura domin wato aisha ta ce tana ganin annabi na yi kamar bai karanta su shin ko ya gama fatiha ko bai gama ba wannan ya nuna kenan kamar ya yi da sauri bai aza sura ba to ita ce ke cewa annabi in yana sallah ɗakin ta wato ga nafilolin da yake yi na dare in yi fatiha yana aza sura mai aya ɗari to in ya yi ƙulya ayyu sai aga kamar bai yi ba mm. kun fahimta ko wani wal wuqufu ala rijlin eh, ala wahida wato tsayi bisa ga kafa guda mutum kamar ya tsayin ah, makiyayi ya dauki kafa guda illa an ya tula kiyamu sai in tsayinsa ya yi tsawo kwarai ya dauki kafa guda don ya huta ga nafila amma ga farilla wato makaruhi ne kai dogon tsayi har yadda mutum zai kai ga wannan A ah, qatiranu rijilaihi haka nan mutum ya haɗa ƙawafunsa ba a haɗa ƙawafu ga sallah namiji amma mace haɗawa take yi Waje ja'alu dirhamin aw ghairihi fi famihi haka nan makaruhi ne mutum ya sa wato ah, kuɗi ko kuma goro ya sa shi cikin baki inda bai motsawa ko kuma wani abu domin zai hana shi karatu da kyawu Waka zalika kullu ma wa fi fi jabi duk abin da ke sa masa abin nan tunani mai sa dauka hankalinsa cikin aljihu kama kuɗi yana suna motsi au kumi ko kuma cikin hannun rigashi au alazari ko ya goya wani abu baya gare shi yana sallah wanda yake dai zai shagaltar da hankalinsa kun gane wattafakkur fi umurin duniya mutum ya dora tunani cikin al'amuran duniya wannan ya nuna kenan bai bin karatun da yake yi kun fahimta ko wa kullu ma ya shiga da duk dai abin da ke shagaltar da shi adal khushu'i daga barin tsoro fi salati cikin sallah yayi shi makaruhi ne abin da aka khushu'i wato ne kada ga bubuwan ka su dora kana sallah kana ka motsa ranka abin nan wato aga kana tsu sosai to nan za a aje ko? ta wala a kamar yanzu akwai a ne kanana don mutu ya sa ibu sai ya saka su ba wajen to in abin nan in tun da kana da alwala abin nan babu komi eh, kuma cewa an kai abin da ke shigaltar da kai don karamin ƙur'ani cikin aljihu ba zai shigaltar da kai ba eh. to wato mutum da an ce annabi wala o ma yantiku anil hawa ba shi magana da son zuciya in huwa illa wahayin yuha ashe tun da shi ya karanta da mutar ya safakiya ce iya eh, amma an ce ma ta kuma rasulu ku zuhu wani ya ce ma abdullahi ibn abbas an ce ma faran na fil kitabi min shay'in ba bar in ba cikin qur'ani banga banga saurara jama'a da Allah ana bayani banga suwa ke cikin qur'ani ba sai an ibnu abbas ya ce tai ka ƙara karatu yana nan ciki yan tafiya komai ce shi dai bai gani ba eh, sai ya ce baka karanta wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ba yace na karanta shi to annabi shi yayi umarni da haka saboda sai yana nufin qur'ani kan ga hoyin to ko to guda ka ta mutaci wannan yana tambayar cewa wai menene asali menene a tarihi asalin dutsen turi amin dutsen arfa dutsen eh. arfa a wato an ce an an yi mai suna arafa domin hawa'u da adam a nan sun ka hadu lokacin da an ka saukar da su daga abin nan daga aljanna sun yi ta neman juna sai a arafa nan sun ka hadu ta arafa sun gane juna <laughs> eh. wannan yana tambaya wai shan taba mustahabi ne ko ko <laughs> to bai kamata ma ya kawo wannan abin nan ba wato shan taba bai da kyau eh, ban iya cewa haram ne amma kuma mutum ya debi sifar da a ciki ko mutum ya dora kama da yan wuta yana hidda hayaki kun fahimta eh? ya zan makaruri eh. ah, daidai ne in na gama sannan shafa'i da wuturi Ni na cikin dare ko kuwa sai dai na bayan eh, na yi na filolin eh, wato nafila ai shi ne raka abi biyu da za ka yi kamin kai wuturi wato kana iya yi ga bayan isha'i kuma kana iya dakatawa har ƙarshen dare ko tsakar dare sai dai in kana da niyyar yin nafila ba za ka yi shafa'i da wuturi ba sai bayan ka kare nafilolin wai wanda da shi mutum ne mai yawan maganar zuci shin wai har in wannan abin ya zama na cikin zuciyarsa to wai ta yaya ne zai yi sai ya yi kokarin shagala da gabarinsa kuma bai bata masa sallah sai ya batunsa amma in yana batun su ce ko ya kara ko ya rage kullum su sai ya dauka bai rage bai kara ba sai dai ya ta yin badiya bayan kowace sallah an so ce jiki bige da har karshen dare kuma ga cikin an ah, ah, ah, makaruki ne tsakanin shafa'i da kai magana ayato kenan na ƙarshe wanda za ka wa wutiri ko ka yi na filoli ka to za ka yi wutiri ba za ka yi shi shi ɗaya ba sai ka sake shafa'i duk sallolin da kake yi bayan isha ai duk shafa'i ne karancin shafa'i biyu ka gane amma eh, abin nan ko ka yi ta shafa'i da yawa ka aje wuri sannan in za ka yi shi kuma sai ka koma ne shafa'i ba saurara jama'a saurara mm. Mm. sai na